yükselir solmayan sesler Kara bulutları bir rüzgar sürer Gün gelir yükselir solmayan sesler Kara bulutları bir rüzgar sürer Düşer üstümüze aşkın şimşeği Merhamet sen olur olaya düşer Düşer üstümüze aşkın şimşeği Merhamet sel olur ovaya düşer Sevgi ırmağında yıkanır canlar Canlar canlar ne zaman bambahar Sevgi ırmağında yıkanır canlar Canlar canlar ne zaman bahar Sevgili bestesi taşır dalgalar okyanuslar Sevgili bestesi taşır dalgalar Kıyıyı oyarken hep okyanuslar Bedir'den destanlar anlatır durur Sevinçe uçuşan beyaz martılar Bedir'den destanlar anlatır durur Sevinçe uçuşan beyaz martılar Aşk okyanusunda uçuşan canlar Canlar, canlar ne zaman bahar Aşk okyanusunda uçuşan canlar Canlar, canlar ne zaman bahar Gülücükler arsın gül yüzlerinde Şafakın dizine vurgun çocuklar Gülücükler açsın yüzlerinde Şafak minnesine vurgun çocuklar Sine sine çarpıp yere dökülsün Fitneye yaslanıp esen rüzgarlar Sine sine çarpıp yere dökülsün Fitneye yaslanıp esen rüzgarlar Bağrımda merhamet devinen canlar Canlar canlar Canlar canlar ne zaman bahar Gün gelir yükselir solmayan sesler Kara bulutları bir rüzgar sürer Düşer üstümüze aşkın şimşeği Merhamet sel olur ovaya düşer Sevgi ırmağında yıkanır canlar Canlar, canlar ne zaman bahar